Чуйте, уважаеми слушатели, какво каза пред микрофона на колегата Таня Любенова Иван Мирославов, директор на Автогара София, по повод казуса на нашия слушател Тодор Царев. На Централна автогара София, още когато е проектирана, да има всичките тези необходими изисквания съгласно наредбата 33 за превоз на пътници на товари. Има един раздел автогари и вътре е написано какво трябва да имат автогарите, на какво да отговарят и там е, е упоменато и цитирано условията за придвижване на хората в неравностойно положение. Ние, при нас всичко това е съобразено още с подходите от автогарата, като се влиза отвън от тротуарите, скосени са, за да може количките да, да подходят, да влязат. Вътре в самата автогара при нас асансьорите са с, с бавно движещи се, с широки отвори врати, дори и в тях и самите цифри са с набрайловата азбука, за да може е, хората, които не виждат, да ги разчитат. И когато се влезе в автогарата на Централен ход на информация при нас, имаме с хората, които са грижат за сигурността, имаме договор с тях. Те са обучавани в Центъра за градска мобилност, за да могат да помагат на хора трудноподвижни. И когато дойде човек и потърси помощ, те му осигуряват достъпа до автобусите, до секторите. И вече там при нас ние имаме ни рампи, с които можем да качиме количка в автобуса. Проблемът обаче опира в това, че самите автобуси не са пригодени за превоз на хора трудноподвижни. Вратите на автобусите са тесни, а количките са доста по-широки от това. И когато един човек, трудноподвижен, бъде изправен пред такава трудност, какво можете да направите вие? Как осъществявате качването на автобуса? Ами вече там а, на ръка, с съдействието на тези хора, които ще го, при, ще го съпроводят от а, централния вход, от информация, която дойде, но а, ще му помогнат и на ръка. Количката я слагаме в багажника и на ръка се помага на човека, на ръце го качват вътре, за да седне на седалка някъде, където е удобно за него. Плюс това, нека всеки да знае, автобусите, разстоянието между седалките в автобусите е много малко. Дори човек сам да се движи, се движи настрани, а камо ли човек с количка или дори с патерици да бъде но това е друга тема, която не касае нас автогарите като терминали, защото от нас терминалите, които се иска, ние го изпълняваме. Сега, дали всички терминали го изпълняват отделно, ние говорим за Централна автогара София. Имаме всички удобства, дори ние при нас имаме инвалидна количка, идват понякога хора с патерици, трудно подвижни, помагаме им да ги придвижиме пък вътре в района на автогарата с количка до автобуса, до, до сектора, до който той ще пътува. Господин Мирославов, тъй като управлявате автогара София вече близо 20 години, години. Какво видяхте през тези години и как реално може да се осъществи пътуването на такъв човек? Какви препоръки вие самия бихте дали? За толкова време в нашия терминал, Централна автогара, аз съм забелязал, че много малко трудноподвижни хора пътуват и използват обществения транспорт. По проста причина, че общественият транспорт не е пригоден. Един човек с инвалидна количка, когато дойде, ние тук ще му помогнем, че ще го качиме. Автобуса не е пригоден за него. Но нали, този човек трябва да слезе някъде. Ако не е в на автогара, ами ако се наложи да, да спре на някоя автоспирка, кой ще му помогне да слезе? Каква ще е процедурата? Шофьора сам, другите хора стоят в автобуса си риджи и никой не помага. И затова хората избягват да пътуват и да използват е, услугите на обществения транспорт за междуградски транспорт. В градския транспорт, знаете, автобуси са с широки врати, Самите автобуси се наклоняват и слизат ниско до нивото на тротуарите, там е друго. Но тук в междуградския транспорт автобусите са туристически. Няма един автобус пригоден да превозва инвалиди. А има ли такива автобуси, които все пак са някъде на разположение и могат да бъдат поръчани за едно такова превозване между селищни линии? Значи такива автобуси в столична община и в Центъра за градска мобилност имат такива микробуси за придвижване на трудно достъпни хора и когато има си и телефони в Центъра за градска мобилност, значи в интернет всеки един може да го потърси и да го види. А ако дойдат при нас на информация, ние ще им съдействаме за да поръчаме. но Хубаво е да се поръчат предварително, защото този човек като дойде и слезе, трябва да го чака автобус. Не да поръчаме те първа да дойде след час-два. Ще е много кошмарно за самият човек, който ще потърси тази помощ. В района на столична община, в района на град София има такава услуга и се предлага. Вече стига да си я потърсят хората, предварително да заявят, дори се предлага и тази услуга в района на град София, от дома да дойдат да вземат от къщата, да закарат до някоя институция дори. Не само централна автогара. Провинциалните градове извън София, дали това се предлага, дали се осъществява, аз не мога да коментирам и не знам как става. Ние имаме договор с а, фирмата, която се отговаря за сигурността, това е общинската фирма. Тя е обучавана в Центъра за градска мобилност да помагат на хората и с тях а, ние по закон имаме задължението да осигуриме хора за контакт с трудноподвижните хора. И понеже ние нямаме обучени хора при нас, в договора сме го записали, че те ще отговарят за това и го поемат като ангажимент и им е вменено на тях. Ако дойде и знаеме, че има инвалид, защото не винаги знаем кой пътува с автобус. Те са четири човека, се движат време на автогарата постоянно. Забележат ли такъв човек задължително помага. Дори много често се случва хора с патерици, хора с церебрални парализи, придвижат се трудно. Изчакай се тук, отидат, вземат количката от медицинския кабинет, придвижат го тук в района на автогарата и след това го изпратим или си, си прибираме количките. Но по принцип всеки един, който е дошъл или сме забелязали, се помага. Отправяме, уважаеми слушатели, апел към държавата и институциите да има повече достъпни автобуси, изобщо да има достъпни автобуси на Централна автогара за лица с увреждания. Казусът на Тодор Църев е казус на хиляди хора в България, които са инвалиди. Ще продължим да следим този проблем.